Vazhdojmë me lejen e Allahut xhallahu ala në shpjegimin e librit Kitabut Tauhid, ku përmendëm në kaptinën e fundit magjia, sihri dhe dispozita e saj. Dhe përmendëm në ligjëratë se magjia ka lidhje të ngushtë me me shirkun. Dijetarët kanë thanë, magjia, andaj edhe hoxha e ka sjell kaptinën e magjisë dhe këto 3-4 kaptina çka i ka sjell në vazhdim janë prej llojeve të magjisë. Dhe është prej kaptinave të cilat hoxha është zgjeru pak. Kaptina e magjisë hoxha është zgjeru dhe dijetarët kanë thanë është zgjeru për shkak se njerëzit janë të sprovum shumë me magji, me sihër dhe gjithashtu magjia thamë ka ndërlidhje të ngushtë me me shirkun. Pse ka ndërlidhje të ngushtë me shirkun? Sepse shirku në esencë është rrenë. Shirku në realitet nuk ekziston. Çfarë realiteti kemi për qëllim? Në realitetin se Allahu tebareke ve teala është një. E në realitet Allahu nuk ka ortak. Në realitet Allahu xhallahu ala nuk ka ortak. Mirëpo njerëzit i përshkrujnë. E cila domethonë rrenë është. Pra shirku ka lidhje të ngushtë me magjinë. Ajo ju duket njerëzve prej fuqive gjigante, çka mendojnë se kjo ka mundësi m'i ba Kur i ka pa melaqet, luftën e Bedrit, e kështu me radhë. Pra, magjia ka ndërlidhje të ngushtë me, me shirkun, sepse shirku në realitet është rrenë e bame me mundësi të cilat ja u ka dhanë Allahu xhallahu ala magjistarëve, ata ja u paraqesin rrenën si të vërtetë dhe të vërtetën si rrenë, e kështu me radhë. Edhe përmenda se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lon send pa sqarue për umetin e tina që duhet m'iu largu dhe as urdhër që ju ban dobi vetëm se i ka urdhërue. Dhe magjia, njerëzit janë të sprovum me magji. Siç ka me përmend hoxha se ka do lloj magjive, çka i ban shtypje njeriut në jetën e tina, çka të gjithë i shijojnë ato. Shtypje i ban magjia. Pa të ba dikush sihër, pa të ba dikush sihër. E para prej tyre është El Ijafe Çka është El Ijafe? Kanë thonë dijetarët Ijafe Këto terme të cilat kanë ardhë Ijafe, Tira, Tark Tesheum, Tefaul Janë prej termeve të cilat i ka njoftë Arabët Janë prej termeve të cilat i ka njoftë Arabët Dhe hoxha i ka pru krejt llojet të cilat i kanë përdor Arabët Dhe i kanë pas prej pesimizmave dhe magjive të cilat kanë jetu dhe besëtytnive të cilat ju kanë friksu. El Iafa është zexhru tajri li teshaumi au i tefaul. Arabt, kur kanë dash me bona i punë, ka dalë prej shpijës edhe i ka morë do gurzë. Edhe ka kshyrë ku ka zogj. Edhe i ka gjujtë. I ka dëbu zogjt me, me guri. Nëse zogjt kanë shku ka e djathta, ka vazhdu n'atë punë. Edhe ka thonë kjo është e mirë. Nëse zogjt kanë hik ka e majta, Ka thonë këtu ka defekt, ka mundësi me ndodhë na e keqen. Kjo është el ijafe. Kjo është el ijafe. Pra është lloj i bestytnijes të cilat arabët i kanë pas frikë. E kanë pas edhe lloje të tjera të cilat i ka përmend hoxha, çka kjo ndikon te muslimanët. Njeriu del prej shpijës, dhe friksohet se me shku ka një rrugë mundet me pas defekt dhe me ndodhë ndonjë fatkeqësi apo ndonjë problem e nëse shkon një rrugë tjetër ka m'u konë ma fatlum dhe ma fatmir e kështu me radhë kjo prej sendeve të kota të cilat sheriati ka ardhë me i shrrënjos se s'kanë bazë zogin ku ta dëbojsh normal që nga njëna anë ka me ikaj po s'ka lidhje kjo me caktimin Edhe këtu vjen në shesh mishërimi i njeriut te shtyllës së gjashtë të imanit, El imanu bil kader, hajrihi va sherrihi. Njeriu kur e beson se çdo send është e caktume me anës Allahu tebareke ve teala, hajri dhe sherri, s'ka mundësi m'u ndiku prej këtyre sendeve. S'ka mundësi me dal maca e zezë e ti me mendu se po të ndodh diçka. S'ka mundësi kur të kaloje Sorra se ty ka me ndodhë diçka e keqe që kanë pas arabt. Nëse u sill sorra mbi shtëpinë e dikujna, pas ka me i vdek dikush këtina. E kështu me radhë. Edhe shumëçka janë prej bestytnive në popujt tonë. Vet-tark. E dyta ka thënë, et-tark. Tarku është, arabt e kanë pas. Dheun e kanë lëviz me, me dru. Edhe kanë ba disa lloj lëvizje të të dheut. Dhe kanë caktue të mirën dhe të keqen. Se si kanë arritë te kjo me filozofitë e tyre, dijetarët nuk e kanë sqarue mirë, po ka qenë lloj i, të, i asaj çka e ka përdor arabi. Edhe e treta et-tira. Et-tira gjithashtu është prej bestytnijës dhe pesimizmit. Tira është për emër ma i përgjithshëm, çka përfshin çdo send çka njeri ka pesimizëm. Çka të ndodhe diçka, e ti mendon se shkaku qasaj, mundet me ndodhë një keqe, kjo është et-tira. Krejt qëto pejgamberi sallallahu alejhi selem ka thonë, minel xhibti, janë prej sihrit. që s'kanë bazë, prej sehrit, prej shejtanit, frikson shejtanin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi sallam hadithin se ka nxjerr Buhariu, ku e ka tregu se besimtari me çfarë zemër, zemër qiltër edhe zemër gjan dut me jetue, ka shku me vizitu njanin prej shokve të tina. Ka qenë i smutë. Një smuje mi ra, menjëherë ka, ka ma e keqja mendon. Ama nuk mendon mirë për Allahun tebareke ve teala. Për mesa mi ka thonë tahur, pasi ka refuzu, ka thonë kema kulte idhen. Qish po thu ti ashtu le t'jetë? Thonë transmetues, ka vdek për disa ditë. Ka vdek disa dit Pse? Se s'e ka ngu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam Edhe disa dijetarë kanë thonë E ka, e ka shtip ai mendimi i keq Që e ka pas Njeriu, mendimet e këqija ndikojnë në fizikën e tina Sikur xhini, kur i hin n'trup njeriut Kush është provu me ata e din Se ndikon në fizikën e tina Ndikon në plogështinë e tina, në dembelinë e tina, pikëllimin e tina, kanceri nuk bëhet pos prej mundimit t'madh që ka njeriu nuk e shpreh, pastaj ndikon në fizikën e tij dhe bëhet kancer. E krejt kjo, krejt kjo se defekt kanë njerëzit në kaderin hajrihi ve sherrihi. Njerëzit mi besu se çdo sen lëviz me lejen Allahut xhelle ve ala, kur kishin qenë ma t'lumturit në botë. Andaj ka thonë Shejhul Islam ibn Tejmije, shejtani synon prej njeriut pikëllimin dhe dobësinë. Andaj kanë thonë sahabët, për sahabët, sahabët e ri, për sahabët e vjetër, se sahabët e vjetër aq shumë i kanë besu Allahut xhelle ve ala, aq shumë kanë qenë mbështet në Allahun tebareke ve teala, sa që tanë ditën e kanë kaluë me buzëqeshje. Me buzëqeshje. Dhe buzëqeshja nuk është Buzëqeshur, pse? Wa la tehinu, mos gaboni mu dobësue, wa la tahzenu, as mu pikëllue, as mu mërzit. Pse? Se jeni më të lartit. Ju jeni më të lartit. Çka njeriu kur t'i besojë Allahut tebareke ve teala, është më i lartë i të lartëve. Sepse Allahu tebareke ve teala ka nënçmuar kafirin. Kulu wa tamatta'u innakum mujrimun. Allahu xhelle ve ala ju ka thënë kafirave, hani edhe kënaquni për pak kohë. Innakum mujrimun, ju jeni kriminela. Njeriu çka s'i beson Allahut është kriminal, këta dush me pas parasysh gjithmonë në jetën tane. Njeriu çka nuk i beson Allahut dhe nuk i nënshtrohet Allahut xhelle ve ala, është kriminal. Sepse Allahu e ka kriju, Allahu e furnizon, Allahu ia ban krejt t'mirat edhe ai thotë, s'më intereson më për Allahun xhelle ve ala. Ai kriminal Allah e ka qujt kriminal. Andaj ti je më i lart dhe dush me ndje këta. Andaj thash, njeriu duhet me shoshit ndonjëherë sa ka ndikim akidja te ai. Sa ka ndikim akidja? Ngase akidja nuk është teori. Thash, në çastet e fundit kur t'ja apna Allahut xhelle ve ala shpirtin, ka me na u dash shumë. Kur të na thojnë melaqja men Rabbuk, kush është Zoti jot? Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Fa amma al-munafiq Fe jakulu, semitu nase shejen fe kultuhu, sa i përket munafikit, ka me thanë, i kum dëgju njerëzit thojshin diçka, këtu e harron akiden krejt, ai ka ditë dunja, semitu nase i kum dëgju thojshin diçka, Allah, pejgamber, ahiret, xhennet, edhe unë e thojsha si ata, thot pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, e goditin me një çekiç, që me ba me ndëgjue njerëzit, ju be t'fikt gjithve. Kjo është që s'e ka pas akiden të mishrume, nuk ka jetu me akide, s'ka jetue me mbikëqyrjen dhe vigjilencën e Allahut tebareke ve teala, po e ka pas vetëm hajgare. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë, wa dharu ledhine ttekhadhu dinahum lehuen wa laiben, wa gharrathumul hajatu dunja, ik prej atyre çka e morin fejen hajgare dhe zbavitje. Shumica e njerëzve e morin fejen zbavitje dhe hajgare. Wa gharrathum dhe i ka mashtrue jeta e kësaj dunjaje. Jeta e kësaj dunjaje sh, i, i mashtron shumicën e njerëzve, se mendojnë shumë larg. E mendojnë shumë larg. Njeriu në krahasim me krijesat e Allahut, çka ka Allahu krijesa, është sikur një atom i vogël nuk shifet. Andaj Allahu xhelle ve ala ka përmend shpesh qiellin dhe tokën për me tregu se ti o njeri shumë i dobët je. Wa khuliqal insanu da'ifan, njeriu është kriju shumë i dobët. Nëse s'lidhet me fuqinë e Allahut, s'vlen hiç. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i fut qafirat në xhehenem dhe la yubali. Edhe nuk i intereson. Pse? Se qaq i dopt tu kanë edhe e ka mohu Allahun xhelle uala. Njeriu sa i dopt një smuje e përplas për toke. Një dhimt e vogël e dhamit e përplas për toke. Megjithëta mashtrohet. Gharrathumul hayatu dunya i mashtron jeta e kësaj dënjaje. E jeta e kësaj dënjaje është sikur magjia. Shumica e fallxhorëve punojnë me ata çka horoskopi. Horoskopi është i lidht me ata çka lëvizjen e yjeve. Lëvizjen e yjeve. Pejgamberi alayhis salam thotë kush mëson prej këtyre senave, ka mësu prej magjisë. Ka mësu prej magjisë. Ndërsa studimi I yjeve është dy lloj, lloj kufri i maxhies dhe lloj i cili nuk është kufri po është ose obligim në disa raste ose i lejum. Sa i përket yjeve, nëse dikush mendon se lëvizja e yjeve ndikon në fatkeqësinë apo lumturien e dikujna kjo është prej kufrit dhe shirkut. Kush beson kështu, ben në kufër dhe mohim të Allahut tebareke ve teala. Ndërsa lëvizja e yjeve, nëse argumentohet me to, koha, ora, apo mujt, apo rrugët me gjet, qysh ka thënë Allahu tebareke ve teala, atëherë kjo është prej obligimeve për një për një grup të caktuar të njerëzve. Ndërsa kush e mëson me ditë se a është fatkeq, A është fatlum? Kjo është prej shirkut dhe kufrit. Andaj kanë me ardhë hadithe tjera, të cilat thotë kush e lexon vetëm 40 ditë s'i pranohet namazi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhë me pengesë të rrugave të shirkut. Andaj kanë thonë dijetarët, vetëm me lexu horoskopin. Hiq as mos me besu, as kurgjo hiq. Veç e lexon ti. Thu kurgjo s'jam tu bo, veç ta lexoj. 40 ditë nuk t'pranohet namazi. Namazin ti prap duhesh me fal, se lënia e namazit është kufër, nxjerr prej fesë komplet. Po nëse ti vetëm e lexon horoskopin, çka po thot? Atëherë 40 ditë nuk pranohet namazi. Pse? Ngase është prej llojeve të shirkut. Ka thënë pejgamberi sa në vazhdim t'hadithit, "Zade ma zad, çka të shtoje të shton prej magjisë." Sa më shumë që i thollohet në studimin e yjeve, atëherë shton prej magjisë. Sihr ka bo shirk. Mir, pse pejgamberi sa ka thon kush e lidh nyjen vetëm se ka bo sihr. Se ka prej xhinxhijve të cilat pretendojnë se na i shërojmë njerëzit me me Kur'an dhe Sunet, e ata i përdorin nyjet. E njerëzit kur i thonë po pse ti i përdor nyjet si ai sihirbazi, thotë jo veç këto për do punë tjera i kam. Andaj sa ka ardhur, ja, kush e lidh nyjen ai sihirbaz a? Kush i lidh nyjet? Ai është sihirbaz, sado që të pretendojë se është tu punu me sene të pastra. Kush shifet që punon me nyje, me pena, e i lidh, e kështu me radhë, ajo është prej sihrit. Wa men ta'allaqa shay'an wukila ilayh. E kjo më e rrezikshmja, e kush e lidh zemrën me diçka tjetër pos Allahut, mbështetet tek ai. Allahu e lë me u mbështet tek ai. Njeriu s'ka ma keq se me u mbështet te dikush tjetër pos Allahut tebareke ve teala. S'ka kullu men alejha fan, gjithçka shef syni në tok ka me u shkatërru. Illa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, pos ftyra e Allahut tebareke ve teala. Andaj këto bestytni Këto shenja, çka njeriun e mundojnë, nëse ti je duke marrë një rrugë, dhe del ndonjë shkak, dhe mendon se nëse e marr këtë rrugë, ka me m'ndodh diçka e keqe, merre qat rrugë. Merre qat rrugë, se ajo është prej shejtanit dhe shtypjes së shejtanit. Se është prej shtypjes së shejtanit. Pastaj, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Ela hel unebbiukum mel'adhu, krejt këto hadithe çka janë, janë kaptinën e sihrit. transmetimi dhe komunikimi i fjalëve dhe bartja e fjalëve mes njerëzve. Parashtrohet pyetja, pse pejgamberi sallam duke fol për sehrin na i bie kët kët kët fjali dhe kët send. Sepse nemimja, bartja e fjalëve prej te një njëri deri te një tjetri shkakton përçarje, shkakton urrejtje, shkakton lufta e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sa e ka ngrit sikur në pozitën e e magjisë. Sihirbazi çka bën? Jufarriqune bejnel mar'i wa zawjih. E ndajnë burrin me gruen e tina. Edhe ai i cili bart nemime, qoftin ato fjalë të vërteta apo rrena, ai e lun rolin e magjistarit. Se i përçan njerëzit. Ta bën një fjalë, tha për tije. Edhe këtu të bëhet një grop tije për atë njeri. Pa pas kurgjo Edhe shkon te ai tjetri i thot ti Për ti e ka thonë kështu Edhe atij i bëhet një grop Edhe kur ta shifsh ti ata Edhe ai kur të shofe tije pa pas kurgjo E ndjeni lloj urrejtje Kështu bëhet Magjia e nemimes Edhe se nemime nuk ka kufër Nuk është kufër Mirëpo e lun rolin e magjis Se i prish njerëzit Andaj njeriu duhet me pas tevekkul në Allahun tebareke ve teala dhe m'i marr argumentet e Allahut tebareke ve teala e prish një njeri çka duhet shumë me një njeri, me një vla musliman, e kështu me radhë, me një fjalë. Me një fjalë. Andaj njeriu, kur ta shifsh një njeri, i cili qoftë edhe nuk duhet këtë marrë devotshmëria e ftoftë, kur dikush vjen, edhe ti thu po ky njeri i devotshëm, nuk di për këta keq, nëse bjen fjalë, hedh, hedhja. Ani le të jetë takvalia ma i madh n'botë, hedhja. Sepse është për qëllim përçarja. Është për qëllim përçarja. Andaj kur kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për m'i tregu për disa shokë të tina, çka kanë bë, e ka thonë mos um tregoni. Mos um tregoni, sepse unë kur due m'i pa shokët e mi, du mos me pas ngushtim n'gjoksin tim. Pse? Njeriu Ndikohet prej fjalëve. Fjala ndikon te ai. Allahu tebareke ve teala ka thënë: "Na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun." Ka thënë Allahu, "Na e dina shumë mirë se ti o pejgamber të ngushtohet gjiksi prej asaj çka thonë." Nuk mundet me pretendu n'ftir t'tokës dikush se dikush kur ta ofendoje pa hak se këtij s'i ngushtohet gjiksi as pak. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka ngushtu gjiksi. Kur i kanë thonë ti je i çmendur, ti je sihirbaz, ai e ka ditë se s'asht ashtu. Ai pejgamber i Allahut po ju ka ngushtu gjiksi Fjalët e këqia e ngushtojnë gjiksin Andaj ka thonë Na e dina se të ngushtohet gjiksi Edhe sihirbazi Edhe njerëz çka e lujnë rolin e sihirbazit E bojnë këtë punë Ta thotë një fjalë të keqe Sepse ti ta ngushton gjoksin ajo Ti edhe pse mundosh me luftu Ajo ta ngushton gjoksin Andaj besimtari Fillimisht duhet m'u largu prej nemimes Sepse është lloj i sehrit Edhe mos me pranu nemime Mos me pranu nemime po me ja hedhë poshtë dhe me ja hedhë për ftyra atij i cili tenton me bë këta. Argument tjetër për këta, ka thonë pejgamberi sallallahu alesem hadithin që e ka t'fundit hoxha, inne minel bejani le sihra. Ka thonë sallallahu alesem, prej oratorijës, ka magji, prej oratorijës, dikush nëse di me folë mirë, ta mush menjen. Apo? Dikush nëse di me folë mirë, di me rendit fjalë, di me thurë poezia, ta mush mendje. Andaj, akuza që e kanë bo Pejgamberit s.a.s. Kur u bo dikush musliman, ato nuk e kanë ditë se Allahu xhele ve ala ka zbrit këtë Kur'an, s'kanë besue, se Allahu e ka zbrit. Ato kanë thonë, ky qaq shumë ka oratori, saqë i ban njerëz për veti. Se e kanë ditë se poeti i ban njerëz për veti. Poeti i ban njerëz për veti. Andaj ti e shë subhanallah se njerëz dhe sot kanë background, histori të keqe. Vazhdojnë me kanë të këqij. Mirëpo nëse kanë gojë njerëzit e dojnë. Veç se ka gojë, veç se di me folë. A edhe a gjunojnë e vetë ta përshkunë si të mirë. E kështu me radhë. Inne minel bejani le sihra. Besimtarët me pasë shumë kujdes. Mirëpo nëse bëhet oratoria shkak për me çu në batil, nëse oratoria bëhet shkak për me prish mes njerëzve, nëse oratoria bëhet shkak me prish musliman, ajo e nënçmume, s'ka dyshim. Andaj hoxha i ka pru këto për me tregue se këto janë prej magjisë. Kaptin tjetër, të cilën mundona, kena me u mundue me përmledh, ka thonë hoxha Allahu e mëshiroft, ma xhae fil kuhani ve nahvihim, çka ka ardhë për fallxhorët. Veç me shku me vet. Veç me shku me vet. Hadith tjetër e sqaron se veç me shku me vet s'pranohet namazi. Ndërsa nëse i beson ban kufër. Del prej fesë Allahut tebareke ve teala. Nga Ebu Hurajra radhiyallahu an ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul kush shkon te fallxhori edhe te horoskopi edhe te mediat që i paraqesin horoskopet e kështu me radhë, me i lexu është shumë rrezik i madh. Besimtari nuk guzon as me i lexu, sepse rrezikohet pranimi i namazit të tina. Namazin prap duhet me falë, mirëpo namazi i tina nuk është valid tek Allahu tebareke ve teala dhe nuk ka shpërblim. Fekad kefera bima unzila ala Muhammedin, Me mendu se diçka çka ndodh prej sendeve prej zogjve apo prej kalimit disa kafsheve apo friga prej disa ditëve dijetarët kanë thonë për shembull hadith që ka ardhë la sifra ka thonë Pejgamberi s.a.s. s'ka sefer Arabët janë tutë prej mujit sefer muji i dytë i kalendarit të Arabëve janë tutë prej mujit sefer kanë thonë të këqijat ndodhin në këtë muj Pejgamberi s.a.s. ka thonë s'ka të këqija të këqijat janë prej Allahut tebareke ve teala apo prej punëve tona. Krejt është në caktimin e Allahut xhele fi ula. Andaj ka thonë nuk është prej neve. ai çka ban tetajur. Besimtari e ka tevekkulin në Allahun tebareke ve teala dhe gjithçka ndodh me lejen e Allahut xhele ve ala dhe këta duhesh me mundu me largue. E qysh largohet në momentin çka të vjen. Edhe nuk mund me pretendu dikush se nuk na vjen. Se ka thonë Abdullah Ibn Mesudi, krejtve na vjen kjo. S'mund me thonë dikush, mu kurrë s'më ka ndodhë, me menue se nëse shkoj kah qikjo rrugë, ka me ndodhë e keqe. Krejt ju bohet kjo. Mos dalin dhe naj i devotshëm pretendus. Krejt ju ndodhë kjo. Qysh luftohet, në qatë rrugë shko. Në qatë rrugë shko dhe nuk ndodhë asgjo me lejen e Allahut tebareke ve teala. Au tutujjira lehu. Apo e cakton dikan tjetër me kshyrë se çka i ndodhë. Për shembull dikush thot, unë nuk di se çka mun me ndodh, po shkoj e veti dikan. Edhe pi ktina distancohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Au takahhana apo kush ban fall, filxhanin e kthe. Au tukuhina lahu apo e cakton tjetrin me i ba filxhan, me ja kshyr fallin, fatin e tina. Lejse minna, nuk a prej neve. Au sahara au suhira lehu, apo ban magji apo kërkon me ju bo magji. Nuk është prej neve, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul", dhe kush shkon te fallxhori dhe e vërteton atë çka e thot, vetëm se e ka mohua çka i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto çka i ka përmend hoxha prej haditheve e tregojnë rrezikun e fantazia. Krejt janë fantazia. Krejt janë iluzion. S'kanë të bojnë me të vërtetën. Andaj thash, shirku në realitet është fantazi. Iluzion. Sepse Allahu s'ka ortak. A mundet me dalë dikush ditën e gjikimit dhe mu shty me Allahun xhelle ve ala. Andaj Allahu tebareke ve teala kur e ka vërtetue dhe kur don me ja kthjell mendjen njeriut në sure Wakia i ka thonë Allahu kështu na sfidon neve. Kjo sfida shumë e madhe. Allahu thotë, nëse ti je i sigurt se s'ki mu morr n'përgjegjësi, kur të vjen melaqja me ta marr shpirtin. Thuj s'vi. A munesh me i thonë s'vi? A munesh me i thonë s'vi? Nuk ki mundësi me i thonë s'vi. Se ajo është la ya'sun Allah ma amarahum. Allahu thotë për melaqet s'e kundërshtojnë Allahun kur t'i vjen urdhri. S'e kundërshtojnë Allahun. La yastakhiruna. Allahu thot nuk ju vonohet exheli as nuk ju shtyhet ma, ma përpara. Andaj tarjiunaha kur të vdesë dikush i afër, mos e le me shkue. Nëse je që nuk ki mu morr në përgjegjësi. Allahu pse i ka pru këto ajete? Se njeriu kanjëherë harrohet në këtë dinamikën e jetës dhe mendon se s'ka përgjegjësi për çka ban, in kuntum gajra medinin, nëse ju s'mirreni n'përgjegjësi, mos hajdi te na. Kullu men alejha fan, krejt çka sheh ka mu zhduk. Andaj shirku dhe llojet e shirkut janë të asgjësume. Ku a firauni në Egjipt, shkojnë me mija e vizitojnë. Ama, pse s'morrim mësim. Firauni i cili ka thonë, ene rabbukumul a'la, unë jam zoti juve ma i madhë. Ama kur ka qitë Allahu në det, ka thonë amentu, besova. Kështu njeriu, subhanallah. Ban kibër, dhe kur ta rrxojë Allahu, thotë besova. El ane, ve kad kunte minel mufsidin, Allahu i thotë, a tash a, jo, se je kanë prej zullumqarëve. Andaj neve mos na vjen koha, kur thotë Allahu, a tash a, ama përpara ke qenë prej zullumqarëve dhe ke qenë prej atyre të cilët s'të ka interesue. Andaj, e ka pru hoxha edhe një fjalë të Ibni Abbasit, me këtë e përfundojna, ka thonë Ibni Abbasit radiallahu anhu, për një popull, për disa njerëz, të cilët kanë shënue, prej asaj shkencës së cilën e qujnë, shkenca e yjeve. Për me ditë se, çka i ndodh njeriut. Ve jandhurune fin nuxhum, dhe i kanë kshyrë yjet, ka thonë, ma ara men faale dhalike, Nuk besoj se ai çka e ban qëta lehu inda Allahi min khalaq se ka mundësi me pas donji shpërblim te Allahu Xhelle wa Ala. Kur thotë shke shprehja, ma lehu inda Allahi min khalaq, ka thënë Allahu tebareke ve teala për qafirat, se ata s'kan në ahiret min khalak, s'kan në ahiret asnjë grimë shpërblimi, që do me thonë se janë përgjithmonë në në zjarr, sepse besimtari me imanin më të vogël ka shpërblim te Allahu tebareke ve teala dhe këtë këto që i ka pru hoxha e ka treguar se nuk nuk mblidhet te zemra e besimtarit besimi n'horoskop në fallxhor dhe besimi në iman. La ya'lamu al-ghayba ma fi as-samawati wal-ard illa Allah. Të ardhmen, gajbin, në qiell dhe në tokë s'e di pos kërkush pos Allahu xhelle ve ala. Kjo vjen n'kundërshtim. Tjetra, kjo është prej kufrit. Prej kufrit. E tjetra, se kush shkon te fallxhori, edhe mos me i besue, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Rreziku i veç me shkue Edhe thash dijetarët e kanë bo kijas Edhe veç me lexue Se, se, se sot kjo përparimi Teknologjik i magjies Ta bje te shpia Fallxhori po, Horoskopi vjen në internet e kije Për dit Ta qet horoskopin e ditës Nuk duhesh me lexu ata Sepse është rrezik pranimi i namazit tanë Dhe kështu me radhë Që e ka përmend Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem prej asaj se nemimja bartja e fjalëve për prishjen e njerëzve është prej magjisë, të cilën Allahu tebareke ve teala e urren dhe ka dënim për ata dhe prej oratorisë ka magji. Prej oratorisë ka magji. Mirëpo besimtari në këtë rast çka duhet me bë? Besimtari Allahu e ka ngarkuar me Kur'an dhe e ka ngarkuar me sunnet.